ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين Na sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake akawaambia hakika mimi ni mwonyaji kwenu ninayebainisha ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم يا قوامبا مسمو عبودو يسipokuwa mwenyezi Mungu tu hakika mimi ninakukhofieni adhabu ya siku chungu فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين na wakasema wakuu waliokufuru katika kaumu yake hatukuoni wewe ila ni mtu tu kama sisi wala hatukuoni wamekufuata ila wale waliokuwa kwetu watu duni wasiokuwa na akili wala hatukuoneni kuwa mna ubora wowote kutushinda sisi bali tuna hakika nyinyi ni waongo قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون akasema enyi watu wangu hebu fikirini ikiwa mimi inayohoja wazi iliyotoka kwa Mola wangu mlezi na amenipa rehma kutoka kwake nayo ikakufichikieni je tukulazimisheni kuikubali hali nyinyi mnaichukia ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala Allah wama ana bitaridi alladhina amanu إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون na enyi watu wangu mimi sikuombeni mali kwa ajili ya haya mimi sina ujira ila kwa Mwenyezi Mungu na mimi sitawafukuza walioamini hakika wao watakutana na Mola wao mlezi lakini mimi na kuoneni mnafanya ujinga. Wa ya qaumi man yansuruni min Allah in taradtuhum afala tadhakkarun, na enyi watu wangu, ni nani atakayenisaidia kwa Mwenyezi Mungu nikiwafukuza hawa? basi je hamfikiri wala aqulu lakum indi khazainu llahi wala a'lamu alghayba wala aqulu inni malak ولا اقول اني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين wala sikwambiini kuwa nina hazina za Mwenyezi Mungu wala kuwa mimi najua mambo ya ghaibu wala sisemi mimi ni malaika wala siwasemi wale ambao yanawadhuru macho yenu kuwa Mwenyezi Mungu atawapa kheri Mwenyezi Mungu anajua yaliyomo katika nafsi zao hapo bila shaka ningekuwa miongoni mwa wenye kudhulumu. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta as sadiqin, wakasema ewe Nuhu umejadiliana na umekithirisha kutujadili, basi tuletee hayo unayotuahidi ukiwa ni miongoni mwa wasema ukweli Qala ma yatikum bihi Allahu in shaa wa ma antum bimu'jizin, akasema Mwenyezi Mungu atakuleteeni akipenda wala nyinyi si wenye kumshinda. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Wala nasaha yangu haikufaini kitu nikitaka kukunasihini ikiwa Mwenyezi Mungu anataka kukuachieni mpotee yeye ndiye Mola wenu mlezi na kwake mtarejeshwa أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون au ndio wanasema ameizua sema ikiwa nimeizua basi kosa hilo ni juu yangu na mimi sihusiki na makosa miyatendayo. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na kama tulivyokutuma kwa watu wako waonye na wabashiria kheri wakakukabili baadhi yao kwa inadi na upinzani Kadhalika tulimtuma Nuhu kwa watu wake akawaambia mimi na kuhadharisheni na adhabu ya Mwenyezi Mungu na nakuonyesheni njia ya kokoka. Akawaambia mimi nilitakano kwenu ni kuwa msimwabudu ila Mwenyezi Mungu tu kwa sababu na kuhofieni. Kimwabudu mwinginewe au mkimshirikisha pamoja naye wenginewe katika kumwabudu isije kakufikieni siku ya adhabu yake yenye machungu makali wakuu wa kaumu yake wakasema, sisi hatukuoni wewe ila kuwa ni mtu kama sisi. Hapana lolote linalokufanya uwe namna ya peke yako au uwe na ubora wa kutupelekea tukuamini kuwa wewe ni mtume utokaye kwa Mwenyezi Mungu. Na wala hatuwaoni hao waliokufuata ila ni watu wa tabaka la chini miongoni mwetu. Wala hatukuoneni nyinyi kuwa ni bora kuliko sisi. Bali sisi tunaitakidi kuwa nyinyi ni waongo tu katika hayo mnayodai. Nuhu akasema, enyi watu, hebu nambieni, ikiwa mimi naungwa mkono na hoja zilizowazi kutokana na Mola wangu mlezi, naye akanipa kwa rehema yake unabii na utume na nuru yake ikafichikana kwenu na kughurika kwenu kwa cheo na mali kwa kutieni upofu msizione basi je, itafaa tukulazimisheni mziamini hoja kwa nguvu na karaha? Enyi watu, mimi sitaki mali kwa kufikisha ujumbe wa Mola wangu mlezi, bali nataraji malipo yangu kwa Mwenyezi Mungu. Wala mimi siwafukuzi kwenye baraza yangu na kuingiana nami waliomwamini Mola wao mlezi kwa sababu ya kuwa nyinyi mnawadharau tu. Kwani wao watakuja kukutana na Mola wao mlezi siku ya kiyama na utanishtaki kwake ikiwa nimewafukuza kwa ajili ya ufakiri wao. Lakini mimi na kuoneni nyinyi ni watu msiojua nini kinachowatukuza viumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ni utajiri wa cheo kama mnavyodai au kufuata haki na kufanya kheri. Enyi watu, hapana yeyote awezaye kunikinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kuwafukuza hao hali nao ni wenye kumwamini yeye. Je, bado mkali mnashikilia ujinga wenu? Hamkumbuki basi kuwa hawa watu wanayemola wao mlezi wa kuwalipia? Wala kuwa kwa sababu mimi ni mtume, basi ninazo hazina za riziki ya Mwenyezi Mungu, nitumie nitakavyo, na kwa hivyo nimfanye anayenifuata tajiri. Wala kuwa mimi najua mambo ya ghaibu, na kwa hivyo nikupeni habari yale yaliyomhusu Mwenyezi Mungu tu kuyajua kwa kuwa hapana mje yeyote anayajua. Wala mimi sikwambieni kuwa mimi ni malaika na kwa hivyo nirudi kwa kauli yenu. Huyu si chochote ila mwanadamu tu wala siwasemi wale wanawadharau kwamba Mwenyezi Mungu hatuwapa heri yoyote kwa kutaka kuridhi miatakayo kwani Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayejua ikhlasi iliyomo katika nafsi zao. Mimi nikisema miatakayo nitakuwa katika wenye kujidhulumu na kudhulumu wengineo. Wakasema, ewe Nuhu, umebishana nasi ili tukuamini na umezidisha kutujadili mpaka tumechoka. Sasa hatuyastahamili tena maneno yako. Basi hebu tuletee hiyo adhabu unarutishia. Kama wewe kweli unayasema kwamba Mwenyezi Mungu atatuadhibu tukitokuamini. Nuhu akasema mambo haya ya mikononi mwa Mwenyezi Mungu pekee. Yeye ndiye atakuleteeni alitakalo kwa hikma yake. Wala nyinyi hamwezi kuikimbia adhabu yake itakapokuja. Kwani yeye subhanahu haemewi na chochote katika ardhi wala katika mbingu. Wala nasaha yangu haitakufaini kitu kwa kuwa tu na kutakieni kheri. Ikiwa Mwenyezi Mungu anakutakieni mpotee kwa mujibu wa elimu yake na uwezo wake kwa kuharibika nyoyo zenu, hata zimekuwa hazikubali haki. Yeye subhanahu ndiye Mola wenu mlezi, naye atakurejesheni kwake siku ya kiyama na atakulipeni kwa mlivyokuwa mkitenda. Nini msimamo wa washirikina kuhusu hadithi hizi za kweli? Watasema kazizua. Wakisema hivyo, basi waambie ikiwa nimezizua kama mnavyodai, basi hilo ni kosa kubwa, ni juu yangu mimi tu dhambi zake. Na ikiwa nimesema kweli, basi nyinyi ndiyo wenye makosa na mimi sihusiki na matokeo ya makosa yenu.